its attitude is clearly a problem. Uh, But that doesn't mean to say Gobernuaren jarrera arazo bat da, baina arazo guziek konponbida dute. Success of the peace process. Bost urte daramatzago biolentzirik gabe, hori arrakastaren erakusle da. violence. And the fact that uh, ETA is etak aitzina jarraitzen du, biolentziatik aldentzen ari da gero eta gehiago. Armari gabeko gero bat espero dezakegu. Clearly is going to be one without weapons is evidence of what you are achieving here in the Basque country.